fadlu salə vaxtiha yəni namazı vaxtında qılmanın fəziləti və burada rahiməhullah e, <laughs> Əbə Əməl Əş-Şeybaninin rivayətində deyir ki bir gün Peyğəmbər salsın soruşduq Ya Resulallah hansı əməli Allah-u Teala sevir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi dedi ki namazı vaxtında qılmaq. Sonra deyir, soruşduq ki, sonra hansı əməli sevir? Peyğəmbər salsın dedi ki, atanı hörmət eləmək. Və sonra soruşduq ki, bəs sonra hansı əməli sevir? Dedi ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad eləmək. Və sonra deyir ki, əgər yenə soruşsaydıq, yenə deyərdi. Yəni, cavab verərdi. Deməli, <coughs> bu hədis hmm, e, göstərir hansı əməlləri Allah subhanətə alə sevir. Və lakin, bu adını deyir ki, ancaq bunları sevir, başqalarını sevmir. Yox, bunları da sevir, lakin <coughs> yəni, sual bu qədər oldu, olduğuna görə elə üç dənəyə cavab verdi. Və burada həmçinin e, göstərir ki, e, namazı vaxtında qılmaq, yəni namazı vaxtında qılmaq bəzən bəzi qardaşlar namaza belə baxır. Yəni, namazın vaxtında qılmaq mühümliyi odur ki, bir dənə o namaz qılmaq deyil. O deməkdir ki, namazı kim ki vaxtında qılır, görsən ki, adam mültəzimdir. Yəni, daimi ibadətin yerinə yetirəndir. Və bunu da edən hər öz işini yerbəyer eləyəndir vaxt tapan, bilən və s. Yəni, o demək deyil, namazı vaxtında qılmaq qutardı. Yəni, bu, bir dənə namazdan söhbət gəlmir bu söhbətdə. Və həmçinin göstərir ki, burada həmçinin atana və həmçinin cihad və burada <coughs> cihad da e, hansı ki, iki növdür, fardul eyni və fardul kifayə, məqsəd hə, fardul kifayədir. Çünki e, atanı, atanaya hörməti keçirdi qabaq. Əgər fardulayın olsaydı, atanaya hörməti deməzdi, sonra deyərdi. Amma qaldı ki, fardul kifayəni göstərir ki, atanaya qabaq olduğuna görə və fardul kifayədə odur ki, gerək atananın nə olmalıdır? Razılığı. Atana razı olmasa, kim getsə, fardul kifayədə o o savab qazanmayacaq orada heç nə. Əksinə günah qazanacaq. Və sonra burada həmçinin e, hədisdə həm e, namazı vaxtında qılmağın fəzilətin bəyanlayır, həm atanaya hörməti, həm Allah yolunda cihad deməyi fəzilətin bəyanlayır hədis. Həmçinin <coughs> hədisdən e, faydalanan da biri budur ki, Deməli, əməllər bir-birlərindən fərqlənir fəzilətdə. Fərq var. Bütün əməllər ham bir deyil. Elə əməl var, bir əməl o birisi əməldən əfsəl çıxır. Yəni, əməllər fəzilətdə fərqlənirlər. Həmçinin <coughs> burada görsən ki, bir vaxtda bir neçə sual soruşmaq olar. Yəni, burada sahabələr üç dənə sual soruşdular bir vaxtda bir dindirmədə və həmsinin <coughs> yəni mülayim olmaq kimdən soruşanda yəni sahabilən aydındır ki ədəblə soruşurlar Peyğəmbər səhəsən məsələn sual da verməyə də gərək ədəb nə ola məsələn desin ki belə qardeşim və s. qaqaş və s. rədən göz sual soruşurlar adamlar filan kez bir dənə Nəinki söhbət gedir məndən? Ümumiyyətlə, sual verəndə həmişə. Və ədəb gələk fikir versən. Həmçinin <coughs> görsən ki, sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi çox istəmirdilər yormağa, əziyyət verməyə. Yəni, üç dənə dayandılar. Çünki ravi deyir ki, əgər çoxalsaydıq sualı cavab verərdi. Lakin əziyyət olmasın deyə və sahabələr qoruyurdular Peyğəmbər sallallahu aleyhi baxırdılar ki, əziyyət olmasın. Ona görə ə, e, vəfat edən vaxtı da, elə ki, xəstələndi, dedi ki, kitab gətirin, yazın, zəratə düşməyəsiniz. Bəzi sahabələr dedilər ki, gətirməyin və bəzilər dedilər, gətirin, yazsın. Və ixtilaf düşdü və Peyğəmbər s.ə.v tərk elədi yazmağı. Və burada o adam olar ki, dedilər, gətirməyin, onlar pis niyyətlə demədilər. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v əziyyət olmasın deyə, çünki doğrudan da halı ağır idi. Dolar ki, dedilər, gətirin, onlar da xeyr istəyirdilər. Həmişə sabilə istəyirlər, nəsə qaranlıq olub üçün məsələni aydınlaşdırır və s. Və Peyğəmbər salsın deyirdi, gətirin olub üçün Əbu Bakırın xilafətini yazmaq istəyirdi ki, məndən sonra Əbu Bakır xəlifə olsun. Çünki ondan qabaq Ayşə demişdi ki, çağır, yazım onun üçün. Aydındır. Və ona görə Əbu Bakır xəlifə olanda heç kəs etiraz eləmədi. Heç kəs etiraz eləmədi. Və lakin orada olan ki, dedilər ki, gətirməyin. Ola pis niyyət etmədilər. Əslən, müsəlmanda yaxşı zəndə olmalısın. Birinci budur. Və təzəvvələ sahabilərdən. Və yəni, onlar ki, deyirlər gətirməyin. Yaxşı zəndən ki, doğrudan da Peyğəmbər salsın vəzifə ağır idi. Və lakin bu hadisə son olub, <clears throat> dördüncü gün Rasul salsın, haçan vəfat edir birinci gün. Əgər belə bir vacib şey olsaydı, soru yazardı çünki soru özünə gəlir, yaxşı olur. Hətta imam deyən namazda. Bunu göstərir ki, sihəti yaxşılaşır biraz. Aydındır. Və lakin əgər qorxsaydı, məsələn, Ömərdən, e, Fatimə qulağını deyərdi radiyallahu anh. Çünki çağırır axı. Çağırır deyir ki, Fatimə radiyallahu anh Deyir, bir gün çağırdı, dedi ki, qulağımı gətir, söz deyirəm sənə. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, möminlərin anası deyir, gördüm ki, ağladı Fatma. Sonra güldü. Yəni ikinci dəfəndə. Yəni. Və sonra Fatma'dan sonra soruşdum ki, ya Fatma, nə dedi? Nöş belə etdin. Yəni, dedi ki, birinci dedi ki, gedirəm, ölürəm artıq. Və ikinci də dedi ki, bəs sən cənnətdə qadınların sevgilisin. Və əgər belə bir müşkül məsələ olsaydı, deyərdi ki, bunlar gözləyirlər mən filan kəs təyinliyim, ona görə öldürərlər, mən qorxuram, bəs filan kəs belədir. Aydındır? Və ümumiyyətlə, onlar heç belə söhbətə girişməzdilər, onlar haramlı deyirlər. Aydındır? Yaxşı. Sonra həmçinin, bu, inşallah gələcək o hədislər, hədislər qabaqda gələcək hələ məsələlər, o söhbət necə olub? İnşallah onda məsələləri geniş həmsinə qiymət verəcəyik. İnsafla düzgün. E, sonra həmsin hədisdə <coughs> ümumiyyətlə göstərir Peyğəmbərlə sallallahu aleyhi ve sahabələrin arasında olan münasibət, yəni necə sevgi, mərhəmət, ədəb, yəni çox əziyyət vermək və s. və s. Aydın bu, bu hədisdən bunlar faydalar damısı Və lakin həmsinin burada İbn Həcər Rəximəhullah deyir, cihad üçüncü mərhələdə gəlib və lakin namazı vaxtında qılmaq və atanaya hörmət etməmək birinci, ikinci mərhələ gəlib. Çünki şey yoxdur ki, laqeyd yanaşan ibadətə və atanaya laqeyd yanaşan cihad olmaz onun üçün. Aydındır. Yəni, Allah yolunda cihad hələ belə deyil gərək hansısa sifətlərə nail olmalısan. Və olan da ikisi namaza mühafizə eləmək, necə lazımdır qılmaq və s. və s. yenə deyirəm, buna kifayətlənmir. Hələm orada məsələ var və ikincisi də atana mühüm məsələ deyil. Çünki Allah subhanətə ala dedi ki, Allaha şərik qoşma və atanıya hörmətlə. Laf müşrik də olsa da, əgər səni məcbur etsələr, şirk et Tabi olma, bala üçün yaxşı davran. Tabi olma, günə çıx get, vur onları, düşmən ol. Tabi olma, bu məsələdə. Lakin yenə yaxşı davran. Qulam sizi Allah kitabı və Peyğəmbər s.ə.v sünnəti bizə göstərir. Və sonra burada Rahiməhullah, Buxari, 5 e, namaz toxunur və s. Ola qalsın gələn dəstərimizə Allah bilir.